บุ๊กทูเก้าสิบห้าคำสันธานสองเวสนิซิดวาเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Od kada ona ne radi više? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ od njene udaje ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน da ona ne radi više od kada se udala ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย Od kada se udala, ona ne radi više ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุข od kada se oni poznaju srećni su ตั้งแต่พวกเขามีลูกพวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย od kada imaju decu izlaze ređe เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Kada će ona telefonirati ขณะขับรถหรือ Za vreme vožnje ใช่ ขณะที่เธอขับรถ Da, dok vozi auto เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Ona telefonira dok vozi auto. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Ona gleda televiziju dok pegla. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ona sluša muziku dok radi zadatke. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Ja ne vidim ništa kada nemam naočale. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Ja ne razumem ništa kada je muzika tako glasna. ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Ja ne osjećam mirise kada imam prehladu. เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก Mi uzimamo taksi ako pada kiša. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Putovat ćemo oko sveta